Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 24-ն է, տարվա 83-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1401 թվականի այսօրը Լենգթեմուրն ասպատակում է Դամասկոսը։ 1603 թվականի այսօրը մահացավ Եղիզաբեթ I-ը, Անգլիա եւ Իռլանդիա թագուհին, Դյուդորների արքատոհմի վերջին ներկայացուցիչը։ 1753 թվականի այսօրը ռուսական կայսրությունում վերացվեց մահապատիժը։ 1802 թվականի մարտի 24-ին անգլիացի գյուտարար Ռիչարդ Տրևիկը ստացավ շոքեքարշի առաջին արտոնագիրը։ 1882 թվականի մարտի 24-ին Բերլինում գերմանացի գիտնական Նոբելամրցանակի դափնեկիր Ռոբերտ Կոխը հայտարարեց տուբերկուլոզ հարուցիչի հայտնաբերման մասին։ 1896 թվականի այսօր Ալեքսանդր Պոպովն ուղարկում է առաջին ռադիոազդանշանը։ 1898-ի մարտի 24-ին վաճառվեց առաջին ամերիկյան ավտոմեքենան Winton մոդելը։ Այն արժեր 1000 ամերիկյան դոլար։ 1949 թվականի այսօրը առաջին անգամ Օսկարի պատմության մեջ լավագույն ֆիլմի համար մրցանակը ստացավ ոչ ամերիկյան ֆիլմ։ Հաղթող ճանաչվեց անգլիական Համլետը։ 1955 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգներում տեղադրվեց առաջին ծովային ավտաշտարակը։ 1972 թվականի այս օրը Միացյալ Նահանգներում կայացավ Կնքահայրը հանրահայտ ֆիլմի պրեմիերան։ 1999 թվականի մարտի 24-ին Մոնբլանի թունելում հրդեհից զոհվեց 38 մարդ։ Այսօրը ծնվել են 1494 թվականին գերմանացի գիտնական մետալուրգ, կրթության բժիշկ Ագրիկոլան, 1782-ի մարտի 24-ին է ծնվել ռուս նկարիչ ռոմանտիզմի ներկայացուցիչ Օրեստ Կիպրենսկին։ 1808 թվականի մարտի 24-ին է ծնվել իսպանացի օպերային երգչուհի Մարիա Մալիբրանը։ Նա 19-րդ դարի արվեստի նշանավոր գործիչներից մեկն է։ 1844 թվականի մարտի 24-ին է ծնվել բելգիացի արձակագիր, արվեստագետ ու քննադատ Կամիլ Լմոնիեն։ 1888 թվականի մարտի 24-ին է ծնվել էստոնացի կոմունիստ քաղաքական գործիչ Էստոնիայի կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Կինգիսեպը։ 1891-ի մարտի 24-ին է ծնվել ականավոր խորթային ֆիզիկոս, պետական եւ հասարակական գործիչ Սերգեյ Վավիլովը։ 1893-ի մարտի 24-ին է ծնվել գերմանացի աստղաֆիզիկոս Վալտեր Բաադեն։ 1903 թվականին ազգությամբ հայ գեներալ-մայոր Սերգեյ Գազբինցևը։ 1915-ի մարտի 24-ին է ծնվել հայ արձակագիր լրագրող Վազգեն Ամիրպետյանը։ 1921-ի մարտի 24-ին է ծնվել ռուս շախմատիստ գրոսմայստեր, շախմատի աշխարհի 7-րդ չեմպիոն Վասիլի Սմիսլովը։ 1930 թվականի մարտի 24-ին է ծնվել ամերիկացի կինոդերասան ավտո եւ մոտոմրցարշավ Որդ Սթիվ Մաքքուինը։ 1951 թվականի մարտի 24-ին է ծնվել հայ վիրաբույժ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաբժշկական ծառայության կազմակերպիչներից Արմեն Աթաբեկյանը։ 1962-ի մարտի 24-ին է ծնվել Սիրիահայ ազատամարտիկ Խաչակերներ կամավորական ջոկատի հիմնադիր հրամանատար Կարապետ Կարոկ Հակեջյանը։ Նրան կոչել են մաղավուզի կարո կամ սպիտակ արջ եւ նա Հայաստան է եկել Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ օգնելու նպատակով։ Շահե Աճեմյանի հետ կազմել է Խաչակերների ջոկատը 1991-ից 93 թվականների մասնակցել Հայաստանի Արարատի, Տավուշի, Արցախի, Ասկերանի, Մարտակերտի, Խարվաճարի շրջանների, Բերթաձորի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Պուշկենյալ բարձունքի ազատագրման ժամանակ մինչև հիմնական ուժերի հարձակումը իր ջոկատով մարտնչել է հակառակորդի գերակշռող ուժերի դեմ, պահպանել բարձունքը եւ զոհվել մարտում։ 1965 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի պրոֆեսիոնալ ըմշամարտիկ դերասան Մարկ Ուիլյամ Քելուեյը։ Նա առավել հայտնի է Undertaker ռինգային անվամբ։ 1974 թվականի մարտի 24-ին է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի Էլիսոն Հենիգանը։ Այսօրը տոնում է։ Պակիստանում այսօր երկրի օրն է։ Ուգանդայում ծարտընկելու օրը։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր տուբերկուլոզի դեմ պայքարի օրն է։ Օրվա նպատակն է բարձրացնել տուբերկուլոզի համատարած համաճարակի մասին իրազեկվածությունը եւ այդ հիվանդության վերացման ջանքերը։ Ներկայումս տուբերկուլոզը տարեկան մոտ 1.6 միլիոն մարդու կյանք է խլում, որոնց բացարձակ մեծ մասը մոտ 95%-ը զարգացող երկրների բնակիչ է։ Ամեն տարի տուբերկուլոզը սպանում է ավելի շատ մեծահասակ մարդկանց, քան ցանկացած այլ վարակ։ Երրորդ աշխարհի երկրներում տուբերկուլոզը կազմում է մահացությունների մոտ 26%-ը։ Տուբերկուլոզի առավել լուրջ դրությունը աֆրիկյան երկրներում։ Աֆրիկային բաժին ընկնում մոլորակի բոլոր հիվանդացածների մոտ 29%-ը եւ այդ վարակից մահացության բոլոր դեպքերի 34%-ը։ Աֆրիկայում տուբերկուլոզի մակարդակը վերջին 15 տարում կրկնապատկվել է 149-ից հասնելով 343-ի 100 հազար բնակչի հաշվով։ Տագնապ է առաջացնում տուբերկուլոզի հակաբիոտիկ դիմացկուն ձևերի դեպքերի գրանցման ավելացումը, որոնց առաջացման մեջ Աֆրիկայում նույնպես նկատվում են ծայրահեղան բարենպաստ միտումներ։ Աշխարհի ամենավտանգավոր իրավիճակը տուբերկուլոզի առումով բազմակի դեղային դիմացկունությամբ առավել մահացու եւ դրա վտանգավոր ձևով գրանցվել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այսօր մարտի 24-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 282 օր։